Matthäus hoofdstuk 7 Moe nie oordeel nie, so dat oor jylle nie geoordeel word nie. Met diezelfde oordeel waarmee jylle oor ander oordeel, sal oor jylle geoordeel word. En met diezelfde maat waarmee jylle verander meet, sal vir jylle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is? Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê: "Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal." En intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Hy gelaar: "Haal eers die balk uit jou eie oog uit. Dan sal jy goed kan sien." om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur. En moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra? Of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra? Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou. En die pad daarheen smal. En die wat dit kry, is min. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dussels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte. Maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie? Deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. En tog het dit nie ingestort nie. Want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaaai en daaraan geruk en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.